Символична първа копка на бъдещия водно-рехабилитационен център за деца и хора с увреждания в Русе, който е дългогодишна мечта на фундация Александър Русев, бе направена днес водосвет. Събитието събра родители и деца с увреждания, заедно с членове на фундацията, кмета Пенчо Милков и заместниците му Борислав Рачев и Димитър Недев. Най-емоционално бе за семейството на Сашко. А бащата Илиан Русев скори се разплака от вълнение, свещеници от Русенската митрополия отправиха своята благословия и положиха по една тухла на мястото, където ще се строи. От община Русе предоставиха камък в памет на Александър Русев, който да бъде вграден в основите на бъдещия център. Кметът Пенчо Милков призова хората да продължат да правят добро, като подкрепят фундацията. За да се съберат нужните средства за изграждането на комплекса. Скори всеки един Божи ден твори добро за хората, не само за телата, но и за духа им. Пожелавам всички русенци да намерят в себе си сила да помогнат за това свято дело. Благодаря на Скури, че учи да се прави добро, каза кметът, бъдещият водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с физически и ментални увреждания ще се изгради на общински терен зад двора на спортното училище. Както Русе Медия писа, всеки момент се очаква да е готов инвестиционният проект, за да се получи разрешение за строеж и да започнат реалните строителни дейности. Към момента са събрани чрез дарения около 430 000 лева, но ще са нужни между 4 и 5 милиона лева. Няма да се чака да се осигурят всички средства, а ще се започне работа по обекта. Надеждите са той да бъде готов и въведен в експлоатация през 2026-2027 година.